Ogoita bost urte bete ditu aurtengo topaketarekin Video DPI de Cartier Federazioak. Frantses estatu guzitik dinak, errealitate desberdinak ezagutzen dituzte, baina helburu nagusi bera dute denek. Parte hartzailea izatea, eran nahi baitu, herritarrak implikatzea. Vincent Aguano, Herri Telebisten Federazioko lehendakaria. dakaria. les impliquer vraiment dans la, réalisation des films, soit en leur donnant les outils, caméras, etc., soit en organisant des comités d'habitants pour faire en sorte que l'expression soit vraiment directe. ça ne passe pas par le prisme d'un journaliste. Informazio mailan diren guneetan Vincent Basé un peu partout en France, soit en milieu souvent dans des territoires qui sont en déficit de communication. Donc on retrouve des, des télévisions majoritairement, soit dans des lieux ruraux, plateau des Mille Vaches, ici au Pays Basque intérieur, euh, ou euh, de très urbains, donc euh, télévision de quartier, dans des zones urbaines sensibles, etc. Bainan elkarte edo kooperatifa moduan antolatuak dira, eta ez dute irrati libreek bezala instituzioen sustengu fondorik. Kasik lortu zutela garaibat on aurait pu l'obtenir si Lionel Jospin était passé en 2002, c'était plutôt bien engagé, mais depuis les gouvernements successifs et les législateurs successifs n'ont pas présenté beaucoup d'intérêt pour ce type de journalisme qui, quelque part, euh, est aussi un petit peu militant, c'est-à-dire donner la parole aux habitants, parfois c'est un peu, un peu dangereux. Ondorioz diru laguntzak telebistarekin deus ikustekorik ez duten proiektuen bidez lortu behar dituzte eta ez da beti erres, Marseillako Tabazko Bideo Elkarteko elodik esplikatu daukun bezala bah, Difficilement. Après, c'est des projets qui sont euh, souvent financés dans le cadre de la politique de la ville, euh, sur des lignes budgétaires, animation locale urbaine, etc., euh, par le Conseil général. Voilà, après, c'est dur, hein. c'est toujours compliqué de, de, faire tourner Nassau, mais il y a des projets qu'on arrive à se faire financer. Oui. Hedapenaren aldetik ere, komplikatua da herri telebista hauentzat, TNT-an kate baten ukaiteko eremuak haundiegiak direlako eta galdeginak diren aurrekonduak neurrizkanpokoak. Ondorioz, bide desberdinak miatzen ditu dituzte bizirauteko, internet, edapen publikoak, DVD produkzioak, eta bar. Marseillako Tabasko Video Elkarteak aintxusen bere lekua egiten jakindu. Elodik kondatu daukun nola. Alors, on est reconnu, oui, parce que ça va faire euh, 8 ans là qu'on travaille dans le quartier du Panier. Badu sorti urte, le panier au osoan la egiten dugula. Fikzio bat egin ginuen, pas joli joli euh, deitzen zena, eta mediku bat behar ginuelarik, auzoko medikua dinda aktore lanen egiterat. Une fiction, c'est pas joli joli, euh, jouer avec tous les habitants, euh, le, on avait besoin d'un médecin, c'est le médecin du quartier qui joue le rôle du médecin, c'est l'architecte du quartier qui joue le rôle de l'architecte, etc. Auzotarrak euh, fikzio horren fan handiak bilak bilakatu dira. Egiten ditugu ere edapen publiko hainitz, eskolekin lan egiten dugu, beraz bai, jendek eh, ezagutzen gaituzte eta konfientxa egiten daukute. Euh, donc ça, ça a vraiment, les habitants forcément étaient euh, fans de, de cette fiction et on fait beaucoup de diffusion publique On travaille aussi beaucoup avec les écoles, donc euh, les gens euh, nous connaissent, viennent aux diffusions publiques et, euh, et nous font confiance et connaissent notre travail. C'est clair, alors arrêtez de regarder TF1 <laughs> et euh, allez euh, sur euh, le site de la Fédé. Et là, vous pourrez avoir comme ça tous les sites des adhérents. Et c'est beaucoup plus intéressant de voir le travail fait avec les habitants que de regarder les, les, publicités et les chaînes commerciales.